експедиція на Амазонку могла б зацікавити і вас. І там тепер значно тепліше, ніж тут. Зате багато отруйних змій і всілякого гаддя, вгадав його наміри француз. Батько мене вчив не шкодувати за нездійсненим. Він казав гарних жінок у Парижі багато, всіх не покладеш, Антуане. Мудрий чоловік. Булатові обридло це потякання. Птах нарешті полетів. А знаєте, що я йому відповів? Здогадуюсь, буркнув Булат. Я відказував батькові. Моншер папа, гарних жінок у Парижі багато, всіх таки не покладеш, та цього треба прагнути. ж батько ніколи на подібні теми не розмовляв. Траплялось удруге буркнув Булат. Батьків образ майже стерся з його пам'яті, лишилися тільки воскові руки та сірувата труна. На ледь поструганих старих дошках де неде відніли дірочки з підержавих цвяхів, діду клоні витягав цвяхи обценьками і затирав дірки молотком. І раптом Булат пригадав матір ще з тих давніх часів а поряд з нею побачив старшого брата Михайла. Михайло ходив у сьомий клас, і він йому щімко заздрив. І не через те, що той ходить до школи з пошарпаними передвоєнними підручниками, а головне, що учні раз по раз передають матері записки від учителів і навіть від директора школи. Як майже всі хлопчаки дівчатка з їхнього села. Михайло був переростком, два роки пропустив через війну і, хоч вчився добре, та поведінкою похвалитися аж ніяк не міг. Курив у шкільній вбиральні махорку, зачіпав дівчат, шклябався дідовою бритвою і бігав битися з хлопцями аж у сусіднє село Книші, бо в своїй Катеринівці був давно визнаним ватажком. Хлопці сільчани схилялися перед Михайлом. Дівчата теж позирали в його бік. І головну причину такої величі була Тубачав у тих цибулках, що їх присилали матері вчителі. Булат буквально марив тими цидулками. Та коли нарешті пішов до школи сам, виявилося, що з нього не буде пуття. Тихий і сумирний мамин синок які до того ж вчиться тільки на чотири та п'ять. Цілу осінь і зиму Булати ще сподівався вилюдніти, але надійшла й весна, а нічого не змінювалося. Його забуджали майже всі, навіть дівчатка з їхнього класу, не кажучи вже про другачків, із якими першокласники вчилися в одній кімнаті. Він і додому намагався йти сам коли всі вже порозходяться, щоб не схопити наостанок ще одного стусана. Матері ніколи не скаржився, братові теж. Але мати знала про його дитяче лихо і тільки скрушно похитувала головою. В кого ти тільки вдався такий. А він ще був і кривенький. В окупації захворів на поліоміеліт, вижити вижив, проте лишився кривим. Та якось він прийшов додому збуджений і ще з порога гукнув матері на і подав їй записку від учительки. Що це таке? Тебе вчителька викликає. За що? Я хверусевому Метрові носа розкласив, О тому, що в сьому класі з Михайлом? А тож усі зошити собі юшкою загидав. а то щоб завтра пішла. Мати здивовано глянула на калічкуватого сина і розчулено похитала головою. Оно-но як, і ти вже виріс. Це для нього було найвищою похвалою і першим призом у житті. Таке згадається, подумав матрос, і раптом крізь прозору запону снігу здрів розмахані постаті. Люди перестали копати яму і повилазили на свіжий сніговий вал, щось вигукуючи.